А наш Толик защищает нас от таких нападок. Можно его назвать адвокатом от Бога. Как вы думаете, это тост? Я не думаю взагалі. Від цього бывают зморшки. Тина, меня не оставляет мысль, что мы с вами где-то встречались. Занадтий принишк за стовбуром. У сутінках нерозбірливо бованіли дві постаті. Лише струмені сигаретного диму виказували їх. Тіна мовчала. Сколько я работаю в кино, впервые вижу такую женщину, как вы. Не вгавав білий піджак з сивим хвостом на потилиці, перехопленим жіночою шкіряною шкворкою. Эти глаза я определенно где-то видел. Вы фотомодель? Ни. Снимались в кино? Ни. «Мое имя вам о чем-нибудь говорит?» Микола Гарбуз, заслужений діяч мистецтв, кинорежиссер. Ні, Извините, может быть, вы стриптизерка? Я туда иногда захаживаю». Невпевнено гиготнув. Тіна докорила сигарету, а остала і, не оглядаючись, пішла до гурту. А втішений занадто поспішив за нею. Валентино, покликав він. Ціна розкішно не почула його, наче він волав у постелі. Валентино, а я у вашому селі був позавчора. До нинішнього ювіляра заїжджав, нахабнів далі занатий. А він хіба з тихих вод? Ви ж корінна тиховодка, а цього не знаєте? Я там давно не була, повернулася нещодавно. Тіна пришвидшила ходу і розчинилася в ювілеї. Нічо, нічо, дорого правиш, але торгуєш. Шкода, що ти мені стрілася, коли я не в формі, але ще не вечір. Занадто розшукав ювіляра з дружиною, попрощався. Сил вистачало дістатися домівки і влізти з головою під, на щастя, самотню ковдру. Авто привітно кумкнуло, зрадівши занадтому. Що я роблю? відсторонено подумав він, непевною рукою намацуючи ключ запалювання. Цей коньяк був геть зайвим. Кажете, снаряди в одну вирву не втрапляють. Ось ми це зараз перевіримо. Форд елегантно, муркітливо загарчав і м'яко, як гепард, стрибнув з місця. Комета на небі хвостом вказувала занадтому шлях додому. Він мчав нічним містом з небезпечною швидкістю. Вогні пообіч зливалися в суцільну лінію, як сліди трасуючих куль. Зустрічні авта виринали ні звідки і пролітали в нікуди. Ш, шух, шух, як помах шаблі. Відчайдушно обходячи зухвалого мерса вихопився на зустрічну смугу і мчав нею. Хвилину, рік, лобова атака, губи в губи, глаза в глаза. Взю. панічно крутнувся від нього зустрічний жовтий москвич. Зараз вмажусь, як не про себе подумав занадтий. Місто мовчало. Зупинився біля дому. Сидів у темній машині вже тверезий, тамуючи тремтіння рук. Згадав, що залишив у бардачку пачку мальбору. Закурив, запаморочилося, набігла слина. Рекламна пауза число п'яте. Не сила терпіти. Візьму силу стиморол прозет. Десь року 82-го Після університету і аспірантури до села Тихіводи приїхав учителювати Роман Григорович Коханець, історик, пишночубий, вусатий, у білій сорочці, кутики комірця якої загорталися догори, замість тісно лежати на вилогах. Сонний ставок шкільного жіноцтва сколихнувся, рязка і латаття розступилися. Весняно стривожено закумкали біологиня, математичка, хімічка і навіть фізручка.